Reiz dienu nāks un lāču plēsis izņems gan spīdolu, gan laimdot, bet pagaidām ar melno viņam tīri labi iet. Daugavā, Daugavā, Daugavā! Ai, lāču plēsis jau spēku stāpa meitenēm, jau nebojās sev slavu ar mazo melno draugu savu. Daugavā, Daugavā, Daugavā, jā! Dzimstība tik maza mums, ka pusi meiču lesbietis, bet puiši kreiso ceļu izvēlas – tā ir, ka tik daudz brīvības pie Daugavas.